Ekaina kamar gaur aste artea da eta berri hon albistegia duzue berriozar erratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin ireketzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi sustapen departamentua zortziko eta arti berri erreto, errotondotan gidatze abiadura murriztea baloratzen ari da. Zortziko eta arti berriko errotondetan baita Luis Zarraluki sustapen kontxilareriaren aburu istripuak gauzatzeko probabilitatea handia den bestelako iruñerriko errotondetan ere. Ta juntzen geriatrikoan eta gazpin besteak beste errotondetan abiadura murriztea ez da izan segurtasun mailak egindako proposamen bakarra beste gauzen artean artika eta artika berriko artika berri arteko bidean abiadura eun kilometro ordutik laro geira geistea ikertzen ari dira segurtasun maiko kideak. Martxan da pintxoren bigarrengo astea berrizarko malau tabernek landutako pintxoak dastatua alko ditugu, bigarrenez ospatzen ari den pintxoaren astean taberna bakoitzean. Pintxoarekin ardoa, gara garagardoa, marianikoa edo mostoa edan alko dugu, bi euro terdiren truke, eta zago bat ere gezki, xabi pintxo goxuen abozkatuz gainera, zuzketa batean parte hartzerik izango dugu, eta agian zorte askorekin xabi alfaroko upategian asteburu pasaz gozatu alko dugu. Eta atzo algarrizketaldian Julian Amatria pintxoen astearen antolatzailearekin hitz egiterik izan genuen eta urtxe bere hitzak. Al éxito que tuvimos el, año pasado, pues nos hemos vuelto a animar. Hemos querido hacer coincidir prácticamente con las mismas fechas que, el año pasado. Y bueno, pues de momento el inicio es bastante bueno, eh, tenemos buenas perspectivas. Y bueno, estamos contentos, de momento estamos contentos con ello. Udal ikastaroetan izen amateko epea zabalek dagoeneko. Kultura, kirola, berdintasuna, gazteria eta erugarren adineko saliak antolaturiko 2000-2000 bost ikasturteko ikastaroak gila da zautzen eman dira eta honekin izen amateko epea zabaldu da azken eguna ekainaren amairua izango delarik. Informazio gehiagorako iru ubebikoitz.berrezar.es Irudi bat basterkeriatik berdintasunera. Udaleko berdintasun zeiak antolaturiko ama irugarren argazki lehiak eta da hau. Argazketan emakumezkoen eta gizonezkoen artean bazterkeria ba bateragarritasuna eta e, erantzukitetza tratu honak edo eta berdintasuna adierazten duten egoerak hislatu beharko dira. Torretarako argazkiak orkesteko epea irekirik egonen da kainaren hogeira arte. Eta lasterkarekin irekiko dugu kirolen atala gaueko krostu delarraren Milagros Enriquez podiuna lortu zuen. Milagros Enriquez korrikalaria, korrikalari berrio zartarra ardoi klubarekin tudelako gaueko krosa irabazizuen. Amar kilometroak berroita bat minutu eta eta masei segundutan egin Eta hogeita urteko korrikalariak prentsaren indako deklarazio batzuen arabera xabi ibilbidearen zati handi, handi batean kide batekin korrekatu zuen azken kilometretan bakarrik geratuta esfortzu handia egin behar izan zuen Laura Lakaie korrikalariak arrapa ez ezan. Eta kirola utxi gabe, mendien lagunek beste gaiur bat zapaldu dute, garazi. Aurreko asteburuan mendien lagunak etziren berriozaren geratu xabi, mila bederatzerun dalaro metro dituen Pirineoko, Piminda Jolo, Tarmam, Nionez, mendira joan ziren Javier Randozak, komentatu zegoen, eh, bista gozarriak izan zetuztela mendiaren guikaldean. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi zerua odei gutxirekin egongo dela, uri bai egunaren bigarren zatean zaparra da ertainek eta trumoitxuak botatzeko probabilitatea izango da batez ere arratsalde gabean xabi, beraz orduan txea terkia tera barkogo bazpare nura bidea aldak horreko biliko da gaur, guizean ipar elkialdetik finkatuz eta temperaturei daukionez maksimoak asko jetxiko dira beraz, gaur ere, txaketa, bazpare. Eta hau da guztiak aurko albistekiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian FMkoen puntu zortzian edo orduero interneten euskiplaza.neten. Euskiplaza.neten.